أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Bular külleýin şu üç däne sura tälim we terbiýetiň üstünde, ýagny adaby eştimaýy öwretýär we oglan terbiýet etme we şu zatlaryň üstünde gürrüň etýär. Jelesäň owwalynda Kurany Kerimden şu tefsir etjek aýalarymyzy inşallah okyp bererik, ondan soňra gürrüňine girerik. Lukmanyň on altynjy, on ýedirinji, on sekiz we on dokuzynjy aýaty. Küllen şu oglanyň terbiýesiniň üstünde gürrüň eten aýalar. Yani şu aýalar bilen oglanyň terbiýesiniň gürrüňi tagryban tamam bolýar. Şu mustagym oglany hytap edip, sen şu işleri et, şu işleri etme diýip bir ataň ogluna eten terbiýetleri, eten bir berýän pentleri şularyň üstünde gürrüň etýär. Mänisini aýdyp bereýli. Ýa boneýýe Ýa boneýýe ýa ibni diýme ýa ibni diýeni oglum diýdigi. Ýa boneýýe eý oguljygym. Bir ata ogly bilen gürrüň edende Lukman Hakim eý oguljygym, ýani bir mähribanlyk bilen gürrüň etýär. Eý oguljygym, inneha şu amele haýr ýa amele şer, sen bir etýän işiň ýagşy bolsun, ýaman her işi ki etýäň, intaku eger bolsa, Eger şu etýän işiň seň bolsa, misgala habbatin, bir dänejik, habbat diýen bir iň kiçijek dänä aýdylýar, şu dänejik ýanak bolsa, min hardalin, hardaldan, hä, hardaliň bir kiçijek dänejigi ýanak, beter bir kiçijek zat, bir owunjak zat, hatda bir göze görünmesi kyn oň, fatakun fi sahratin, bir daşyň, bir gaty daşyň içinde gömüli bolsa, ýa şoň içinde goýulan bolsa şu daşyň, Ew fissemewati ýa asmanlarda goýulan bolsa şo, ew fil ardi ýa ýerde goýulan bolsa, ýeti bihallahu, Allah Tagala ony getirer kyýamat gününe we hesaba çeker. Innallaha latifun habir, Allah Tagala her zadyň inçesini görýändir we bir murafagat bilen berhurd etýändir, habirun, içiňdäki zatlary-da bilýändir, her zadyň içindäki zady bilýändir. hekaýa edip aýtýar. Bi biziň gürrüňimiz iki forum boljak. Bir forumy şu aýaň öz täfsiri boljak şu näşdäni aýaň terjimesini aýtdyk biraz açyklap aýtjak şuny. Ondan soňram inşallah indiki jelesede ýene şu aýalaryň üstünde gürrüň etjek. Ýöne bu aýalaryň üstünde indi etýän gürrüňimiz bu jelesäňki bilen küllen fark etjek. O gürrüň indi Beruz, şu wagtky bolup duran jamiämizdäki ittifakla jamiämiz bilen bir tatbik berjek mäzreşi. Bize nämäni aýtjak bolýar? Nämäni aýtjak bolýar we nämäni biz ellem beripdirik şu aýdan zatlaryna gulak asmany? Inşallah indiki jelesede oň üstünde gürrüň etjek. Äwwelki bilmeli zat Lukman Hakim bir hakim adam, bir aleki adam däl. Allatagala bir hakim adamyň sözüni aýdyp berýär bize. Hakim adam etýän işi hikmetli. Bir iş etýär, bir kep aýtýar. Bihikmet-dä aýtýan kepi. Her keleme-ýeke gelip istifada etýär. Şu kepiniň içinde getirip goýýar. Näme diýip o kelemäni goýmandyr, şu kelemäni goýupdyr. Käde wagtda sen bir zatdan çürim iki keleme goýlupdyr. Betemerk diýende ýöne biehtiramy bilen otur ýok bol diýip aýtdyň. Hä, türkmen dilinde-de otur diýip aýtdyň ýa otur ýok bol diýip aýtdyňda birine. Hä, Lukmany Hakim iki däne kelemäni istifada edip bolýany näme diýip şu kelemäni istifada etdir. Şunda dikkat etmeli. Hä, biz her zady iki aýtdy pes bi hikmetde bir remz bar. Awvelki zady Lukmany Hakim aýtdyk Allah Tagala şirk getirme diýip aýtdy. Geçen jadasida aýtdyk. Eý oguljygym, Allaha müşrik bolma. Müşrik bolmazsa näme? Butperestlik etme. Işim ýok, gelipdir Fereşdä Hudaýyň gyzy diýme. Ýa işim ýok, o pygamberlere Hazreti Isa ýanak, Hazreti Ozeýr ýanak adama Hudaýyň ogly diýip aýtma. Ke beýleki kowumlar şoňam gereftar bolupdyrlar, betbagt bolupdyrlar, on ýanak işler etme. Hawa, eý oglum! Puly özüňe näme hudaýa şerik tutamy o hatda galdyrma puluň derejesini pul bir äbzardyr eý oglum näme şirk getirmäň mänileri şula özüňi birden hudaýdan ýokary saýama özüňi hakym gazymy kadyýamy sen ýeriň ýüzünde he özüňi birden ulakam bir zatmy kadyýamy hudaý bilen deň tutamy özüňi öz howaýa nefsanyňy hudaý tutamy özüňe ki Allatagala başga bir aýada aýtýa o bir adam diýe Öz nebsini özüne hudaý tutup we ony görýäňmi diýip Peygamber Aleyhisselam'a şeý diýip aýtýar. O nebsini özüne hudaý tutama ýa gelip riýa edip Ha Peygamber Aleyhisselam aýtýar, riýa da bir şirkiň kiçijek hili diýýär. Riýa etseňde şirk näme diýip, sen bir iş edeňde, bir amel edeňde Hudaýdan tama bolmaly oň sogabyny. Sen gelip indi adamyň gözüne kökezjek bolsaň, adamdan tama bolsaň, bir riýa diýilýär. Sen eýne Hudaý bilen deň ýana etýäň ony, Peygamber Aleyhisselam şondan çürim Ryýada bir jüre bir şerkdir diýip, pişijek şerk diýip aýtýaň, o dinden çykarmaýar ýöne. Hä, eý ogul, şirk getirme diýip aýtdy öňki jelesede. Ondan Allah Tagala-da aýtdy, bir ýagşylyk edilse, ýagşylyk edilýär mugabylynda. Allah Tagala saňa diýdi, oglanyň diýdi, bir hekimana Hudaýa garşy çagyr. Hä, Hudaýy tanyt diýdi oglanyňa. Sen Hudaýy tanyssaň, Allah-da seni tanysy oglanyňa. Hä, saňa oglanyň aýtýar, Sen indi eje-ataňa ähtiram goý, eje-ataňa rähm et. Hatda maňa şirk getir diýse dagda, sen oňa öwrülip gaty jogap berip, sen oňa ýeňsäňi tüňňerdip beýtme. Sen oňa ýumşaklyk bilen, Eý eje, eý ata, men-ä başarjakgam, men Hudaýymy tanydym, Hudaýymy men bilýän. O bu işi Hudaýym maňa haram diýdi, men milletden çürim ýa seň sözüňden çürim bir iş edip biljekgä, sen meni bagyşla, men başarmaýan diýeniňi edip. Hä bir gatylyk bilen şunda dagy hatda gatylyk bilen jogap berme diýip Allah Taala şeýle öwretdi oglan gyza. Hop ondan soňra Lukman Hakim imany aýtdy. Biziň asly imanymyz Hudaýy birlemek. Iki zadyň üstünde biziň imanymyz aýlanýar. Hudaýy birlemek, bir de ölende soňra hem dirilmek ba diýmek. Adam ölýä bir kyýamat ba, hesap kitap ba. Biziň 7 däne imanyň arasynda şu iki däne iň möhümi. Sen Hudaýy bir bilmeli, bir kyýamaty bilmeli. Bir adam Hudaýy bir bilenden soňram kyýamat, hesap-kitap bardygyny bilenden soňram başga zatlar hotba-hot özi gelýär. A hyýanatda aýrylýar, işim ýok beýleki, ogurlykda aýrylýar, bir gabada gidip günä etmede aýrylýar. Näme Hudaýy bilip otyr we kyýamatda bilip otyr şu adam. Iki zadyň üstünde aýlanýar. Ogul nät, eý ogul şirk getirme diýdi. Hudaýy tanatdy. Şu imany indi gaýymlaýar Lokmany Hakim. Näzire gaýymlaýar. Bir ogluna bir zehniýet berýär. Kiçijek oglanyň öz düşüner ýanyk edip aýtýar Lukman Hakim. Ha biziňki ýanyk o bir felsefi bir zat edip aýtmaýar muny. Agyr-agyr kelemeler getirmeýär. Bir iň bärkije bir kelemelerden istifade etýär. Biz göze görüljek zatda aýtýar özde. Ha sen gözüň bilen görüp bilýän zadyň. Sen zehniň içinde, fikriň içinde bir aks bejer goýýar, bir film bejerýär. Bir filmi bejerýä, ozam şo oglan şoň üsti bilen düşünýä şi näme aýdyp otyr atasy. Oda näme diýä oguljygym bir dänejik boldy, kiçijik dänejik. Hop, şu dänejigi biri getiripdi, bir daşyň içinde salyp goýan bolsa, bir gaty zadyň içine aýtjak bolýar. Daş diýeni bir gatylyk bar özünde. Ha bir gaty zadyň içine salyp goýan bolsa, demiriň içine salyp goýlan bolsa, ýa ýeriň eteginde bir aki Zette bombe atom bir zirzamin bejerilip şuň içinde goýulam bolsa şuny. Hiç kimdede şuň gapynyň açary bolmasa sen gapysy bolmasyn şuň şuň içinde goýulam bolsa şi. Ýa beter daş bolsa asmanlarda goýulam bolsa şo. Şo dänejik kiçijek däne özde bir gamçygadanda kiçijek däne aýdyp oturan zady. Asmanlarda goýulam bolsa. Ýa-da ýeriň eteginde gömülen bolsa ýeriň içinde bir ýerde gabatda gömülip goýulam bolsa. Ýani adamyň fikirini akitýeş iň gyn bir dänejik ýogsam tapma her wara gyn zat. Bir adamyň başarjak zady dä. Ha haki sen bir saman kümäň içinde gelipde samanlaň ahyna bir igne gözlän ýanak. Bir gyn zat şuny sen hatda mundan nada gyn ha bir kiçijek gançgadan kiçijek däne daşyň içinde asmanda ýerde her ýerde bolsun Allah tagala şuny tapyp getirýändir diýär. Ha bir sen pikir etme, ben bir emel etdim, hiç kim görmeýär muka diýip, hiç kim bilmeýär muka diýip. Ýa men bir zady, aý bir emel etdim, muny geçiler, muny habarlar bolmar. Aý Allah Tagalaň gözünden gaçyp galar, ýok men ýana pikir etme ogul diýip aýtýar. Sen şu etýän emeliň, şu etýän emeliň çe haýyr bolsun, çe şer bolsun. Sen birden de muň gürrüňi bar ýerinden haýyr şer diýilýänden. Her näme bolsa emeliň Allah Tagala kyýamatda getirjekdir we Allah Tagala näme ony hesaba-da çekjekdir. Hop, indi şu haýyr we şeriň gürrüňi näme? Biz käde wagtlarda bir işler etjek. Birine bir ýagşylyk etjek. Işim ýok, bir müň tümen kömek etjek, bäş ýüz tümen kömek etjek. Ýa her näçe bolsun, biz şony başardygymyzdan märdüme kökez etjek bolýak şony. Biziň göwnümize hamala şony kökezmesek, ertäki gün Hudaýyň ýanynda-da şahyt ýok, hiç kim görmeýär, osam ony Hudaý hamala sogabyny bermejek ýanak, malyda boljak ýanak göwnümize. Aý bi gabatda galypdy, hiç kim bilmän galjak ýanak. Käte birine bir ýagşylyk etjek. Indi pul bolmasyn, ýagşylyk etjek. Ýagşylyk edemizde şony bir forma etjek, şuny millet görsün, bilsin. Aý bilmejekde bolsa aýtjak millete käde bir eşare daýak. Ha şuna ýanak haýyr işde sen edeňde, şer işde sen etseň bir gabada geçip bir şer işde etseň her näme amel bolsun. Birje zerre ýanjakda bolsa Hudaýdan o gabatda galmaýar. Onu Hudaý görýär, onu Hudaý kyýamatda getirýär. Getirip-de hesaba çekýär. Sureýe Zelzalda näme diýýär Allah Taala? Femen ya'mal misqala zerratin hayran yara. Her kim bir zerre ýanjak. Zerre diýen o öýe bir penjaradan bir deşikden gün düşende şu günne düşende şonda görülýän bir tozanjagazda bar. Başawakda görülmeýär. Şonýanjyk bir zerre amel etse, haýyr bolsa görer kyýamatda. Ve men ya'mel misgale zerratin şerran yara. Her kim şu misgal, şu zerrejik ýanak bir şer işde etse, kyýamatda görer. Ýa men bir ýagşylyk edipdirin bir-birine, bir adama ýagşylyk edipdirin, işim ýok her ýagşylyk bolsun. Her ýagşylyk. Pyýgamber salam aýtdy sen men hemsaýama, men dostuma, musulman doganyma Sadaka berip bilmeýin diýip gyn görme. Pulum ýok, sadaka berip bilmeýin diýip narahat bolma. Sen ertir bilen turup gitýäň, şundan daşaryk çykýaň, musurman doganyň ýüzüne bir gülseň, şony bir güldürseň, şu-da sadakadyr diýip Peygamber salam. Ýani bir musurmanyň ýüzüne gülmek dagy sadaka. Bir hoş etdiň däm şuň göwünli boldy şu. Bir musulmanyň sen ýüregini hoş etdiň boldy şu. Şol musulmanyň ýüregi Allatagalaň tejelli etýän ýeri. Allatagala Asmanly ýer hiç gaýsy meni sygdyryp bilmedi, meň musulman, mu'min bendämiň ýüregi meni sygdyrdy diýip aýtýar. Şu taýy Allatagalaň tejelligahy. Şony hoş etdiň dämi? Şu boldy bir sataka şu. Hop, sen şujagaz satakany berdiň. Bir musulmanyň göwnüni hoş etdiň. Biri gelende sen egşip turşymadyň oňa, ýa bir işiň başynda sen bir karment bir zatmyşdyň, o gelende başardyňdan, eliňde boldugyndan oň işini ýola saldyň, oň işini gynaltmadyň, şu-da bir sadaka, şuny Allatagala ertäki gün kyýamatda hesap etýär. Biz güman etmeli-ä, bu etýän emellerimiz hemmesi hiç bolýamyka diýip. Jelese-i tefsirde gelip oturdyň dämi? Bir saniýe sen otursaň, şu-da birji saniýe, birji zerre şu. Şunda Allah Taala kyýamatda getirýär hesap et diýýär şuny. Emele haýyr diýeni başga bir o üýtgeşik zat bu kadymy millet. Şular hemmesi biz gezip görüşimiz emele haýyr şular. Ýani men imanym şu bolmaly, etigadym şu bolmaly. Allahu tebarek we taala men näme hereket iki etýän? Birje keleme kep. Birje keleme kep. Alla Taala Kuranda aýtýar, Bir keleme kepde keplemer, megerenki gapdalynda ýazylyp durandyr şo diýýär. Ýagny seň şu kelemejigiň ha. Sen bir musulman bilen gürrüň edeňde istifade etýän kelemeleň. Sen istifade etýän kelemeleň her gaýsynda bir bar bar, içinde bir ýük bar şu keleme. Şu keleme gitdi dogruja şu musulmanyň ýüreginde oturýar, bir ýükün boşatýar şo ýerde. Hem bir istifade etýän kelemelerimiz eýne bir otobus ýanak, bir taksi ýanak bular. Şu taksiň içine musafir münýär, musafir baraka maksadyna düşýär. Maksady nire? Musulmanyň ýüregi. Men şu aýtýan kelemäme indi dykgat etmeli. Şu aýtýan kefim, şu taksi, taksi fakat akitýär şuny. Içindäki ýük näme şuň? Şuň musulmanyň ýüregine näme ýüki düşürýär şu? Hä şu jagaz zerräni Allah Taala ertäk gün hesap etdi bizden çürim. Şu ynjydypdyrmy şony ýa hoş edipdirmi? Meň aýdan kepim, istifade eden kelemäm, şoňa otur diýipdirinmi ýa betemärk diýipdirinmi şoňa? Hä, şi, şony ynjytýa ýa şony hoş etýä şi kelemele? Şuňa dykgat etmeli. Meň reftarym, bir külli halatda şu aýalaryň üstünden geçeýli. Meň reftarym, näme reftar etýän? Biri bilen biri maňa gelip salamlaşanda, Ay bir garybrak adam, bir zeýifräk adam, bir jamyada bir sany ýok adam. Şu men bilen salamlaşanda, Bir gelende maňa garşyn men şundan ýüzüm öwürýenmi ýa doly özüme garşyn bakýanmyşyn. Hä bi düýede bir dert bolýan bolmaly. Araplar muny gowy bilýärler. Araplaryň arasynda bazatdy. Türkmenler şaýat bilmeýän muny görendirler, gören nädirler. Düýede bir dert bar diýe, şu dert tutanda ýaňagyny öwürýär diýe, düýe ýüzüne öwürýär küllen. Dogry öwün gözläp bilmeýär. Şoňa mysal gurýarlar, bu taýda bir adam biri gelip muňa salamlaşan, aý bize gellow diýip muny bu adamy adam hesap etmäni, bu adam işim ýok, bir jaýgahy ýok diýip muny bir hiç diýip o forum hesap edip de ýüzün öwürse, eýne şu düýäňki ýanyk, melilläň düýe ýanyk diýip şoňa teşbih etýärler muny müfessirlerimiz. Hal-u-hal edip, o tanymaýanlarymyzyň-da üstünden ýüzümizi geçirip, ýene o tarapda bir tanyýanymyza salam bersek, şu zady şu musulmany ynjytýar. Näme şaýat sen tanyýan nädeň, şaýat o tanyýandyr seni. Şaýat o senden tamasy bardyr, bir salamaleýk ederin diýip bir musulman doganyň haky şo. Pygamber aleyhissalatu vesselam kyýamatyň bir nyşanasy tanyýanyňa salam berip, tanymaýanyňa salam bermezlik diýip aýtýar. Ýagny bir musulman adam kyýamat golaýlanda günäleň köpeldigi şu. Günäň köpelen wagtynda musulman öz tanyýanyna salam berer fakat diýip Peygamber aleyhisselam. Derhalike asyl näme bolmaly? Tanyýsan, tanyýmasan salam ber diýip aýtýar. Bu Peygamber aleyhisselam buýrugy bize. Dogry mustahap zat. Ýöne buýruk. Bize bir wazife goýlup durşy. Hem musulman doganyň ýüregini unutmaly. Aýtýan kefiňde, etýän raftaryňda habardar bolmaly. Ýeriň ýüzünde ýörýöňde, aýagyňy ýere urup, hamala aýagy ýer deşjek ýanak bolup, on ýanak bolup ýörimelä. Näme edip, o oturanlary sen narahat etýäň. O döwüreňdäkileri sen narahat etýäň. Malyň many özüňki malyň. Men malym mady o Hudaý beripdir o maly. Ha saňa beripdir, oňa bermändir. Delil bolmaýa men gelip-de ony özüme ulluk bilip, o musulmanyň ýüregini ynjydaýyn. Ýa bir baýy sylap, garyby sylamaly. Hatda menä ahun gelip-de şu işi etsem, Hobjameden näme intizarym bolmaly? Men gelip şu işi etsem, şu musulmanyň, garybyň ýüregi ynjyýa, şu zeýifiň ýüregi ynjyýa. Oň ýüregini ynjytsam, men gelip näme utada jogap bermeli muňa? Allatagala şujagaz hereketden çürim. Hatda men hesaba çekjek otadym. Men şuň üstünde dikkat etmeli. Birde musulmanly bilen gurrun edeňde sesiňi teleke galdyrma. Ýogyn ses käde galdyrmaly bolýa. Käde bir zatlar sen hamala namaz okulupdy, sesiň galdyryp ota tekbir aýtmaly. E, namaz sesi eşdilmeýe ýa orta wagtda bir gygyryp ota tekbir aýtmaly. Sesiň galdyrylýan wagtlary bar, gowy wagtlary. Bu sesiň galdyrma diýen näme? Bir wagtlar bolýar bir adamlar gahar bilen kepleýär. Ha gahar bilen kefin ýörtjek bolýar. Gygyryp kefin ýörtjek bolýar. Ýa bir garybraň ýanyna gelende oňa gaty keplemä durýar. Oňa zarplama durýar. Ha şular zada näme Allah Taala hesaba çekendir. Ýüregini ynjytsaň hesaba çeker ýene. Şularda dagda näme Lokman Hakim dykgat et diýip aýtýar. Hop, gürrüňimiz. Asly gürrüňimiz oglan terbiýet etme. Bir az açyk zat. Şu näçäni aýaň içinde hulasyny biz aýdyp otyr. Oglany awwel sen etigadyn bejermeli. Imanly bir jüretmeli ki, sen her işe de ogul Sen muamelanda gelip, ay ola bilenak, ola görenak, men gabatda geleyin, men öwez edeyin, Allatagala şulary görýändir. Oglanyň kiçijikliginden şuny ýüregine guýsaň, oglanyň pikirini jaýlasaň şuny, eý ogul, sen her iş eda. Sen ýüregiňdäkini Hudaý bilýä. Ýa'lemu haýinatel aýun we ma tuhfis sudur. Ýürekli näme basyrsa, mahfi etse Hudaý şony bilýä. Hä sen, eý ogul, ýaňky Hudaýyň görýändir muny. Ertäki gün ahyratda muny getirer, hesaba çeker. Allatagala Latifdir. Latifiň üstünde gürrüňe der. Latif diýen näme diýdigi? Latif diýeni her zadyň mahfisini zahyry ýanyk bilýän we şoňa bir ýumşaklyk bilen barhord etýän. Mysal urýalam, Imam Gazali El-Maksadul Asna diýen kitabynda getirýär. El-Latif diýen Hudaýyň diýe Bir sypaty atlarynyň biri Allahu tebaraka we taala iň bärde äwwelki merhalede oglany enesiniň rahiminde dünýä şu taýda goýanyna jaýlanyna oglany şu oglany bilýär şu ýerde duranyny äwwel özi ýaratýar bilýär şony Biz bilmeýäk şony awwel goýulan wagtyny bilmeýäk. Biz näçe wagt soňram belli bolýar bize meselem sonografiýa bilen bilinse-de näçe wagt soňram bilýär. Allah Taala şu goýan wagtyny bilýär. Şoň ýaradylan wagtyndan bilýär. Şondan soň arzagyny berýär. Ha enesine şu göbek bilen enesinden şu gan Almana durýa, şu gan bilen tagzyýe etmäne durýa, Hudaý şony bilýä. Hop, şu oglan tä dünýä gelinçä Hudaý şuny saklaýa, muhafyzat etýä. Şuň ýüzüni bir jüre goýýa ki, şu zärbe degmesin şuňa. Hä, şuň ýaňky ýanak aç goýmaýa, öldürmeýä şuny. Dünýä gelenden soňram, garaňkyda bolsun, yşykda bolsun, şu oglan näjüre bilmeli nirden emmelligini? Hä, şunda-da Allatagala sen öwredeýin diýseň, sen klas goýsaň oňa öwredip bilmeýäň. Allatagala şuny öwret diýýär, şoňa näzir emmel. Käde pikir edilýär, adam bir oturyp pikir etseň belli zatdyr. Şu oglan näbilmeli şol emmelligini? Hä, nirden bilmeli? Sen näzire öwretjek şu oglana şony emmelligini? Allatagala şuny bir ýumşaklyk bilen öwret diýýär şoňa. Hä, ondan soňram tä şu adam ulalyp ölinçä şu zatlar bar. Allatagala şuň günleki ryzkyny iberip dur şuňa. Bilatifligi. Habir diýeni Habir näme? Habir her zadyň içinde bilýär, daşyny bilýär. Hebre. Hemme zady içi bilen bilýär. Hop. Näme diýip aýtdy şu zada şuny? Şu aýaň ahyryna näme diýip aýtdy? Ogluny aýtdy. Ey ogul, aýdyp otyr, sen her zat bolsun, şu etýän ameliň haýyr bolsun, şer bolsun, daşyň içinde bolsun, asmanda bolsun, ýerde bolsun, Allah Taala bilýär. Hop, latifdir. Eje ataň äwwelki buýurmaly zady şu. Eý ogul, oň gulagyny kes diýmedi. Eý ogul, Aý bu zadyň başardyňdam baha sat, saňa pul möhem bolsun diýmedi. Eý ogul, oň gitdi meselem sen ogul seni urdy, sen ony öwürle ur diýmekde. Äwwelki buýurýan zady eý ogul namaz oky. Namaz işiň bitirer, iş namazy ýitirer. Äwwel işiň bitjek bolsa, işiň dogruljak bolsa, eý ogul sen namaz oky. Biziň buýurmaly, öwretmeli zadymyz şu, biz näçe neferimiz şu jemde otyryk biz? Näçe neferimiz äwwel oglanymyzy täkit etjek şu namazyny oky diýip. Daşardaky eşitýärler, men hemme kişi aýtýan. Biz näçe ders edimiz? Ertäki gün biz geljek, geýrenjek, men oglanym şeýle bol, men oglanym motat bol, men oglanym ogry bol, men oglanym pyçak çekýär, men oglanym lap boldy. Men olam tükärleň agzynda oty öýe gelenak, şam wagty gelenak, gijäň bir ýaryna çedin nirde oturýany belli dä. Men şu oglana öwretdimmi namaz ur, okymany. Men şu terbiýetiniň üstüne nagadar wagt goýdum. Nagadar ähemmiýet goýdum men şu terbiýetiniň üstüne. Indi bu gün kun men zeýrenýän. Aýa şu meň başyma gelip duralla meň hakymmy dämi? Aý, men şü gün gelmer ýaly gadyp şü oglany bejeripdirmi, bejermändirinmi? Ogul, sen şü tükanyň agzynda oturýaň, habardar bol! Sen otagda boş gürrüňler etýäň, sen dewerna oýnaýaň, sen näme oýnaýaň, habardar bol! Ertäkun Hudaý şü etýän işleriňi hesaba çekendir diýip öwretdimmi şoňa? Eý, ogul, sen namazyňy oky, sen bäş wagt namazyňy mesjide gel! Öwretdimmi şoňa? Pygamber aleyhisselam. Wah diýen men şu öz ýerime bir nefer ymam goýup diýen şu namaz başlananda gidip o öýdäki mesjide gelmeýenleň gapysynam men odun goýup o öýlerini otlasadymda şolaň diýip Pygamber salam şu rahminiň üstünde şeý diýip aýtýar. Bir rahm edip aýtýar ha saňa bir kast bilen aýtmaýar muny. Sen namazy jemaat bilen okaýaňda nagat bereket gelýär saňa. Nagadar sen gelip bir öwe garşyň gitýäň, namazy jemaat bilen üýşüp okaýaňda nagat sen ruhyň öwez bolýar. Nagat doganlyk artdy araňda, musulman doganyň bilen sen nagat ýakynlaýaň bir-biriňe, ýürekleň ýakynlanýar. Öýde okaýaňda ýeke oknada howsalaň ýok, käde wagtlar okaýaň, käde okaýmaýaň bir çala-çula bolýar. Agyr-da gelýändir öýe okaýaňda sen. Ýöne mesjide geleňde bir ýeňillik bilen sowulýar gitýär namazyň. Bäş wagt bir-biriňi görýäň durýaň. Bäş wagt musulman doganyňy görýäň, eger muşkeli bar bolsa habaryň bolýar. Eger merizlän bolsa habaryň bolýar. Ölüp galypda bir hepdeläp habarsyz galynmaýar. Hä bir falan aga nädip gelmedi mesjide diýilýär yzyndan. O falan jowan oglan nädip gelmedi mesjide bir zat boldumy kaňo diýip yzyndan bir soralýar. Her jürede bolsa mesjide gelip görseň merdum görse öwrense Aý bula gelmedi bir zat boldum kamuňa diýip soralýar. Ha biri birinden habaryň bolup durýar. Ýa-ha doganlygyň artýar sen. Şuny biz oglumyza öwretjekmi? Aý oglanymyzyň terbiýesiniň üstünde bir yslamy terbiýet bolsun diýip zähmet çekjekmi? Sen şu zähmeti çek. Allah Taala tezmin edipdir saňa. Sen oglanyňy dogry terbiýe etde Hudaýy tanyt. Men eje-atasyny tanydyryn oglana diýýär. Ertäki gün eje-atasynyň kefinden çykmar ol oglan. Şu hanyýa salmendany goýýarlar, bir dykgat edip görseňiz, bir amar alsaňyz bellidir özi. Nirde şola dükder, muhandis, bir diýiň tanydylmadyk adamlar, menjumy hemmesi-de. Bir dükder muhandisler ýeke fagat ola dünýewi tarap öwredilipdir. Olaň dünýäsin tezmin edilipdir, olara diýen zadyn äberlipdir. Oglan näme diýse, maşyn diýse aberilipdir, motor diýse aberilipdir. Hazine edilipdir, haryçda okudylypdyr. Oň fikri bilen işleri ýok, oň ameli bilen işleri ýok, fakat şu dükder bolsun pul çykarsyn. Meň oglum muhandis bolsun pul çykarsyn. Meň oglum hesapdar bolsun, näme iş etsem, näme şogla dursa, basym pul geler muňa. Şuň üstünde işlenipdir, puluň üstünde. Awwel diýdi, Namaz okymany öwret. Eý, ogul, Lukman Hakim aýtdy, eý, ogul, namaz oky. Hop, namaz oky diýenden soňram ämri maruf et diýýär. Men gelýän özüm namaz okýamak, Hudaý mejazyda men alym sorap işim ýok, her kim bolsun namaz okýanak. Her jüre safelere giripdir, aksleri laýk edipdir, Instagram ýanak ýerlerde. Her jüre akse urupdyr baryp, yzyndan-da gelip bu tada etda aýdyp bir däne ahun bilen bäs edip oty. Bir däne özi ýaly garaçy bilen bäs edip oty, sen muşrik bolduň, sen näme bolduň, sen din. Ýok, sen awwel özüň amel et şu aýtýan zadyňa. Men aýtýan zadymy özüm awwel amel edeýin. Imam Gazali aýtýa, ýaňky şu Al-Maqsadul Asnada, şu Latifyň gurrungyny aýtýa. Musulman adam diýýär, öz ameli bilen eger adamlary jamaany terbiýet etse, owadalanan kep bilen dä, şoň täsiri kärräkdir diýýär. Hä, ýagny sen amel etýäň, seň raftaryň, ýaňky oglanyň görýär seň raftaryňy, şo raftardan kärräk ders alýar täze aýdan kepiňe görä. Eý ogul namaz oky diýeňde näme diý aý özüň okynmy öňki diýeseň. Etýän işiň gözde aýtýan kehiň bilen işiň ýok oglanyň. Sen özüň näjire ýaşap duruň öýüňde. Jamiýede näjire ýaşaýaň özüň namaz okýaňmy millete namaz oky diýip aýtýaň. Özüň jamata gelýäňmi millete jamata gel diýip aýtýaň. Äwel şuny aýtýa saňa. Äwel et özüň şu işi ondan soňra millete aýt. Şu dogry terbiýe taşy. Biziň kän wagtlarda görýäk Men bu oturan ýaşulylara towhyn etme niýetim ýok, kän wagtda gören zadymyz. Bir jowan oglan mesjide gelipdir, işim ýok, bir aslyn kuta bolupdyr, ýa köýneniň yzy küle bolupdyr, bir zat bolupdyr, ýa oglan mesjide gelmändir birnäçe wagt. Şu oglany kepleýele. Şuňa kepleýele kim indi? Ýa şu oglan ýigrimi bäş ýaş, otuz ýaş, işim ýok, näçe ýaşynda? Şu oglany äwwel kepleýen, gyzyp, gahallanyp kepleýen kim? Sen mesjide gelme, ýok bol diýip aýtýan kim şuňa? O özi jowanlygynda şundan beter bolup gelen adamda şeý diýer şuňa. Ýani bir ýumşak adam, bir mutedäýen adam, äwwelden bir dini öwrenip gelýän pugta bolan adam oň akyly-da pugta bolýar. O bilýär. Heý sen şu jowan oglany men şu wagt şu asyn kudadan üçin kowsam, küllem mesjitden gider. Bijaý kişi oglanjyklary men sulh etýän diýip kowsam mesjitden zäde bolar bular. Ertaki gün gelmer bula men dogry terbiýet etmeli şuny. Men wazifam şu milletiň oglany öz oglanym ýanak bilmeli. E men jowanlykda özüm şeýle gezipdirin nämi? Oňa da gir berip durmaly. O da jowan häzir. O da gel goý gelsin, görsün, bişsin, pugta bolsun, özi biler soňam ýuwaş-ýuwaşdan. Sen muny şu wagt tamam öwün baglaýyň şeýtana täl berip göweleýiň ol oglany. Ýani ol oglan indi boldy şeýtanyň leşgeri. Sen şun ýumşaklyk bilen, pugtalyk bilen eger akyl bilen bir tedbir bilen gelseň eý ogul işgäl ýok geliber mesjide gel. E aslun kuta bilende gelseň gel bir wagt bir jowan oglanlaň biri gürrüň berýär. Bir ahun batdy diýip bir wagtda kemaýyn işleýdik diýip bu ahun bilen. Bu ahun indi men ahuny-da tanaýan, o oglanlary-da tanaýan, ýöne size aýdyp durjakka kimdigini. O ahun çadyrda biz bilen bolardy, aşpezimiz ederdi, diýýär, onuň doganynyň kem maýnysy, diýýär. Ozam bu jowan oglanlaryň biri, Namaz okaýmaýat, diýýär, hiç, diýýär, namaz bilen işi ýok muň, diýýär. Ahun günde jemagat görýär, bu gelenok bul oglan. Ol oglana, Ozam sen näme namaz okaýmaýar? Ahun jan, men şu şalwarek bilen, rekabi bilen okaýmaly bolsa okaýjak, ýogsam egin-baş geýmä howsalam ýok, diýip aýtdy, diýýär, ahuna. E, ahun aýtdy diýip, onda gel işgäl ýok, sen gel aýtdy. Sen namazy oky, işgäl ýok, sen şalwarak bilen oky, işim ýok, her näme bilen oky, rekawy bilen oky, sen namazy okysan bolýar, sen üýp. Ondan şu oglan näçe gün namazyny okaýandan soňra hem özi ýuwaş-ýuwaş ýüregine guýulyp, sonuň evin başyny dogurlap, ondan soňra hem kellesine börük goýup, şu küllen sünnetlerini bitirip, şeýtip namaz okuyma durdy. Bu bir tedbir, bu bir hikmet. Sen ýöne fakat emri ma'ruf etmeli diýende, men özüm etsem etmesem merdimiň işi bolmasyn, men şon baýat dogrulanmaly, ýok bu gürrüň ýok islamda. Islamda mert bolsaň awel özüň et, ondan soňra merdime aýt. Ondan soňra merdim özi görüp eder özi. Ha ogul gyzyňy eger sen terbiýe etjek bolsaň, zor bilen de, urma bilen de, oguljygym diýdi aýt, özüň de et, goý görsün, yzyňa düşsün. Mesjide gel, Oglanyňda yzyňa düş mesjide gelsin. Ozem ozem bäm sen aýda gitjek bolsaňda, juma gitjek bolsaňda, mesjide geljek bolsaňda şol oglan yzyňdan galmaz. Menne gitjek däde diýer durar. E, bir terbiýetiň ýoly şu Lukman Hakim şeýtirip terbiýet etdi. Eý ogul namaz oky, emr bi ma'ruf et, nehy an munkar et. Emr bi ma'ruf ýagşylygy buýurmak, nehy an munkar diýeni ýamandan, terekeden gaýtarmak. Hoý, ogul, namazyňy oky, özüň bir emel et, ondan soňra milleti sen çagyrdam, milleti gaýtardam. Bu wezipe ondan soňram saňa düşýär. Ýogsam, saňa düşmeýär bu wezipe. Merdum bilen raftaryň dogry bolsun. Merdum bilen indi sen emelini aýtdy, äwwel etigadyny aýtdy, emelini aýtdy, indi ahlak we raftaryna gelip dur. Eý ogul, merdum bilen dogry raftar et. Näme borum? Millet bilen gürrüň edeňde bir gowuja etde bir gyzgynlyk bilen gürrüň et. Bir gelip ony göreňde sen ýüzüňe görüp, ondan gelip aý men muny bilen oňuşmaýan diýip, aram ýok diýip, aý men binä bida kim bolupdyr maňa gelip salam berip diýip, ýo oforumda. Bir wagt Beni Israilden arasynda bir adam namyslyk, bir abed adam. Mudam Hudaýa ibadat edip gören, näçe ýyllap Hudaýa ibadat edip gelipdir. bir hatda ýetipdir şu adam Hemişe ýörüp-böke bir bult, bir kiçijek bult üstünde kölge berip gezýänmişdik. Muňa birden-de Gün ezýet beranmasyn diýip. Ýöne şinýalak bir takwalykda derejä ýeten adam. Şoň obasynda-da bir teleke adam barmyş. Teleke diýilýän indi arakhor, gumarbaz, sen her näme teleke iş aýt şu adamda bar indi şu. Şonýalak bir adam barmyşdyk. Şuňa dykgat edeýliň-ha. Bir namaz okaýmaýan, Hudaýy tanymaýan şunýalak bir adam. Biri Hudaýy tanyp bir derejä ýetipdir, bult üstünde kolga berip be, biride Hudaýy tanymaly hiç zat bilen işi ýok şeýtdir kesbewen adam. Bir wagtda bula ikisi bir ýolda çak düşýärler biri birine. İkisi de biri birinden ýüz öwürýär, ýaňky ýüz öwürmän gürrüňi. İkisi de ýüz öwürýär biri birinden. Ýöne biri biriniň deňinden geçende ýaňky bult o takwa adamyň üstünden aýrylyp, bir ýaňky Iň teleke şo kowumyň telekesiniň üstüne münüp, şondan soňram şoň üstünde durup, kolga berip şeýtdirip ondan aýryşýar. E näborum şeýle bolup durşy? O ýaňky takwa adam ýüreginde şu barmyş aňyrdan gelýaka ýüzün öwürende şundan şum öwrüpdir. Aý hudaýyň iň bir hudaý uran, iň bir teleke meň obamyň bir biabraýçylygy aňyrdan gelýe diýip, şondan şum ýüz öwrüpdir bi. Öz etýän ämeline magruur bolupdyr, mutekebbir bolupdyr, adamlardan ýüz öwrüpdir. O ýaňky pahyr ony ýüz öwrende näme diýip öwrüpdir? Aý bir Allah Tagalaň söýen bendesi, Allah Tagalaň bir takwa bendesi aňyrdan gelýär diýip, men näzire muň ýüzüne bakaryn, men utanýan diýip aňyrsyny bakypdyr. Şondan üçin o özüni ýere urdy, Hudaýy şo ýerde tanydygy şü. Özüňi ýere urduňmy, şu sady sen Hudaýy tanydyň. Ilki gürrüňimi şyňar Abtybaha. Şu adam şondan üçin o bul çoň üstüne geçjek diýýär. Sen dikkat etmeli. Biziň şerigatymyzda, biziň dinimizde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir sözü bar. Men muny bir ulamalyň biri bir wagtda bir ýerde gürrüň berende Şondan soňram bir aýany gördüm. Bir gürrüňi boldy bu aýany. Bir hadisy gördüm. Şeý bir gürrüňli boldy bu hadis. O da näme forum? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy, eger şu günähkäriň günähkäriň günäsi baýys bolsa ki, sen şu günähkärden muteneffer bol. Şo günäkara bir dagy hiç-de bir diý, şonda sen şeýtan saňa piruz boldugydyr diýýär. Ýani bize aýtýar muny. Şeýtan saňa piruz bolandyr şu sada. Näme diýip? Günäkaryň özüni teleke görme. Günäkaryň günähini teleke gör. Günähini teleke görende sen näme etýäň? Zähmet çekýäň. Aý men musulman doganym bu teleke zada gereftar bolupdyr. Men muny gereftarydan nejat bereýin, muňa rähmiň inýeseň bita-da. Men Hudaýymyň bir bendesi şi, rähmiň inýän muny özüňe garşyn sen diniňe garşyn çekýäň. Ýöne sen ony günäsiz eden müteneffir etdi ondan, mundan ýüz öwürýäň, indi aý mundan adam boljakmy, aý sen dagy adam boljakmy, aý, sen dagy bir mesjide geljekmi, sen bir sanyň boljakmy diýdiň dämi, tamam boldy, bu oglany sen şeýtanyň leşgerine goşduň goýberdiň ony. Ertäki gün mesjitden-de zede, ahundan-da zede, Sakgally görse zade içme kelleli görse zade olaň ýanyna gelmeýär gaçýar olardan. Bi adamlardan ýüz öwürme. Garyp diýip, günäkär diýip, işim ýok bir fysky fujury bar diýip, fajyr diýip oň ýüz öwürme. Peýgamber salam aýtýar, Sallu halfa kulla birrin we fajirin. Ýagşy bolsun fasyk fasyk fajyr diýýä fajyr diýen näme fyskyny millete köket beren adam hemme kişiň ortasynda fasyklyk edip beren adam şoda gelip saňa ymam dursa şoň yzynda üýde dur diýýä pygamber salam ýagny şony ymamlyk hatda eltýä bir fasyk fajyr adamy şunýanak bir sen yslam bir ýumşaklyk dini hatda pygamber salamy muallafetul kulub diýen bir gürrüň bar öz zamanynda bu atman suh bolan zat Kafirlere üşür zekat berýänmişdikler. Musulman dursun, kafire üşür zekat beripdirler. Näme diýip, şo kafir bir ýüregi ýumşasyn, yslama garşy bir ýüregi tamaýül tapsyn diýip, Peygamber salam şol musulman bolar diýip, ýumşaklyk bilen şeýtirip kömek etdimiş şoňa. Oňa kafir diýip oturmandyr. Biz musulman doganymyza gelip indi nagadyr bi hormatylar etjek, aý bu günäkär näme diýip, ondan ýüz öwürip, gaty kepläp, Oňa ýüz bermäni, mähel bermäni gelende, ýo bula hemmesi näme? Telekeýiş. Wa la tusa'ir haddaka lin-nas. Adamlardan ýüzüň öwürme. Garyp diýip, günäkär diýip ýüzüň öwürme. Wa la tamshi fil ardi maraha. Bu muňa merbut haýyndy. Ha, men indi o hemme kişiden üstem, men takwa, men ahun, men falan baýaga, men bir sylagly adam jemaatyň arasynda, Men bir jamiede bir tanylan adam, ýaşuly adam, Hä, men hemme kişiden üstem diýip, aýagyňy ýere uraňda ökjäň gatdan urma ýere. O senden ulakam badyr-ha. Hemme kişiden özüňi ulakamyka diýip saýma. Aý bi işim ýok, mesjit garyplaňky diýip, din garyplaňky diýip, mesjide gelmän baýlygyň üstünde. Ýa işim ýok. Men mesjide berjegimi Bu ahunla bahana et diýerler käbir wagtlar. Ahunlaň özi oňuşmaýar diýer. O ahunla oňuşma saňa näme? Ahunla saňa dini aýtsa bolýar-da näme? Saňa şu dini tantydan boldy-da, öz oňuşmady, öz arasynda goý oňuşmady, özleri goý gyrylsynlar otada. Otada bilen işiň bolma, saňa dini aýdanda dogry aýtýamy, aýtmaýamy? Gel mesjide kömek et. Hä, mesjidiň ymamyny halamaýan diýýär. Men mesjide gelmeýän. O falan jemaaty men hala, falan azançy men diýýär. Dogry keplemeýär men bilen diýýär. Men gelmeýän. Sen ondan üçin hem gelmeýäň ki. Sen gelýäň niýetiň Hudaý dälmi? Gel mesjide gel-le. Hudaýyň öýüne gelipdiň ki, oň öýi däl ki bu. Sen on bilen oňuşmaýaň däl, o ileri başda dursa sen gaýra başda dur. Orta ragda dur. Oň ýanynda durma, beter gyn görseň. Ha, ymam durany gyn görýäň däl, awwelki sefde durma, ikilenji sefde dur. Beter ýakyn durma, araňda bir sef dursun, sen olara ýönýanak bolladura işgäl ýok. Hä, sen mesjitden galma bahanalaň üstüne, bu şeýtanyň berýän bahanasy. Şeýtan saňa diýýär, hä diýýär, sen indi mazal ajap bir bahana tapdym men, bula arasy degdi, indi muňa bir bahana bereýin men diýýär, gelmesin bi diýýär. Aý o mesjidiň diýýär, men ahunny halamaýan diýýär, men kömek etjekkä oňa diýýär. O mesjidiň men jemaatyny halamaýan, men kömek etjek. Ýa bu gürrüňle bahana hemmesi. Bu özüňi allama. Muny hatda sen öz içiň dagy-da kabul etmeýär muny. Merdum-a dursun içiň-de kabul etmeýär, Hudaý dursun. Sen öz içiň, öz ýüregiň kabul etmeýär şuny, öz ýüregiňde sen ikigöwünli şuny bilýäň sen şuny, näme men şuny özüm bahana getirip otyryn. Bir iş etmejek bolup edip otyryn şuny. Sen bir adama bir iş et diýseň, şo iş edesi gelmese, bahana getirer, her iş eder-ha. Şondan gyrrak işi-de eder, ýöne şo işi etmer. Näme, bahana, bi şeýtanyň saňa bir berýän ýoly, saňa şeýtanyň berýän pikri bi. Allatagala mantygy pikir et diýýär. O sen on bilen araň ýok, Hudaý bilen araň kesilmändir ki. Mesjit oňky däl ki. Gel mesjide, mesjide kömejigiňi et. Hä, bir dikkat etmeli zat, ýeriň ýüzünde men ondan üstem, hä, o maňa keplemäge haky ýokdy, o maňa kepledi, o maňa öwretjek boldy, ýok, bular gürrüň dä. Aýagyňy gaty ýere basma. Ökjäňi gaty basma, ýer deşip bilmersiň sen. Dikkat etmeli. Adam bir tekepbur bilen, gurur bilen, hotkahi bilen ýeriň üstünde ýörüse, her kim tekepbur bilen öwe gitse, Galar asmana garşyn. Allatagala yjaza berer, miniber diýer. Bu merdiwan, bu dünýä bir merdiwan diýer Mowlana. Bir merdiwandyr bu dünýä diýer. Bu merdiwandan her kim deperäk çykyberse diýer, etek gaçanda süňkleri gowja döwüler oň diýer. Etegräkde dursaň gowudyr diýer. Bitisem mutekebbir bolup özüň üstem saýyp ýonýanok durma diýer. Mowlanaň berýän pendi bize. Ýani bir dikkat etmeli, aý men diýip özüň üstüne tutamaly dä. Men diýip tutsaň ýykylanda gaty ýykylaryň. Ha bir adam aýak aşagyny gözläp gezse, öňüni görýär, büdürime ýykylmaýar. Ýöne bir eňejigini galdyrypda özüniň mütekebbir bolup öňüni gözlemese, o adamyň aýagynyň etegine bir daş girer, bir çukur geler, ýykylar ele ýa döwüler ol adamyň. Özümiz-de hatda şu güne bir wagt gereftar bolduk. O näme? Howza baraňda, şundan barýaň sen ýa şundan ýanak täfsirlere, zatlara geleňde, awwelinden bir gyzyp, şu näme sogap iş bolsa etjek bolup, sen şo howza baraňda dagy şu sünnetleri bir zawaýdalar bilen Bir ol beýleki mustahaplar bilen hemmesini bitirjek bolup, bir gatdam bir basyp alajak ýanak bolup sogaplary gitýäňä we birden-de motoryň ok motor birden gyzsa birden-de sowýa o motor. Grisbaş etýä, bir zat etýä hulasa o motor durýa gofl edip durýa o. Motora-da beter kän agram berseň bir ýere barny gofl etýä motor. O motor gofl etýä soňra hem puldan hüjreden çykýa gidiberýä ol oglan. Ýaňky oglan nahaýaty talaşyny edip oty, gije-gündiz namaz okyp, Pygamber aleyhisselam wagtynda bolupdyr şun ýaly adamlar. Sahabalaň ýarysy aýdypdyr, biz indi heleýi özümize haram etdik, biz heleýiň ýanyna barmark diýipdirler. Ýarysylary aýdypdyr, biz gije-gündiz namaz okýarok diýipdir. Ýarysylary aýdypdyr, biz gije ýatmark, gündiz arag tutarok diýip aýdypdyr. Ýa Pygamber aleyhisselam, men hem-de ýaňyzdan takwaragyňyz, Mende barýan zenanaň ýanyna. Mende gije ýatýan wagtym bolýa. Mende gündiz araga tutmaýan wagtlam bolýa, ýok munýanak däl. Hudaý ýadamlar sogap bermeden siz ýadagyňyz diýýär Pygamber Aleyhisselam. Hemme işiňde, hemme raftaryňda, çi adamlar bilen, çi dine geleňde, şu kelaslara geleňde, beter agyry baş gaty gerjek bolup barmaň kelasa geleňizde. Şo köwşi alýa, ýasatýa pahyr öz zamanynda muny geýýä. Bir gün hyýabana çykýa bir adam täze guşy alanda şu öz guşysyny-da gözleýändir, milletiň guşysyny-da gözleýändir. Ha köwş täze alanda öz köwşüňde gözleýän şu milletiň geýip bören köwşünde gözleýän. O pahyr köwşi ýasadyp geýipdir awwelki gün. Döwelgändäki bilen köwşlerini gözläp durasyň. Görse hiç kimiň köwşi muň köwşine meňzeş-dä, ýogsam sünnet-ha. Pygamberaleyhisselam sünneti özi. Hiç kimiň köwşi muňa meňzeş-dä, aý men aňguş-näma bolup görmäýin diýip şo köwşini öwez edip ýene milletiň köwşine meňzeş köwş geýipdir. Ymam Jaferi Sadyk Pygamber aleyhissalatu wessalamyň agtyk çowluklaryndan biri, olakan öwliýalaryň biri. Bazarda aýlanynda bir beter hoşsima bolup aýlanýanmyşdyk. Bir hoştip, bir gowy öňbaş geýip aýlanýanmyşdyk. Ozan muňa biri ýere tutupdyr. E sen ymamlaň biri, seň babaň otada Pygamber aleyhissalatu wesselam munýalak egin-baş geýmedi. Näjire bolýar sen bu egin-baş geýip bilen Ymam Jafer sadyk gel bärik diýipdir oňa. Çagyrypdyr. Çagyranda ýakasyny çekipdir, içindäki köýnegimi gör diýipdir. Içinden geýen köýnegini elle berip görende, eýne bir gargy ýanak. Ony bir geýer ýanakda endamyň ýara etjek o. Bi diýipdir, Meň babamyň geýen egin-başy. Bi, Meň dinimiň büýrýän egin-başy. Ýöne daşyndaky millete meňzeş bolmadan çürüýem. Milletiň aňgoşnamasy bolmasyzlykdan çürüýem. Merdum mundag görýäňmi diýip görmesin diýip. Hä, o takwa bolsun, o takwa bolmaly diýip yzyma düşmesin-le diýip. Hä, men millete meňzeş bolup gezeýin diýip, şondan çirim geýýän diýip aýtdy Ymam Jafer Sadyk. Hemme etýän işlerimizde näme ortameýany bolmaly. Sesiň galdyrma, eger ses galdyrmak, eger merdum bilen gaty keplemek gowy bolsa, onda eşege o ses berilmerdi diýip aýtýar. Sesiň iň telekesi eşegiň sesidir diýip aýtýar. Bir aňkyranda adam ýanyna dagy borsaň gulagyňy tutýaň. Bir sesi teleke zat. Garyň getirýär. Ejegäň garjasdyrýar. Sen bir jydamaýaň o sese. Ses gaty bolsa, bir adam jamiä çykanda gaty kepläberse, adamlar bilen berhord edende gaty berhord ediberse, o heý wara hatar, ony Kuranda eşege teşbih edipdir. Biz heý wara Habardar bolaýlyň oglan terbiýet edeňde inşallah geljek jalasa goýaýyn bu gürrüňi nä forum terbiýet etmeli şu aýalardan näme dersler almaly inşallah ony indiki jalasada aýdarys Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfik bersin şu aýdylan gürrüňleri eşidip oglanyň terbiýetiniň üstünde islamy mänewi terbiýetiniň üstünde zähmet çekip talaş edip bir gowy musulman jamaany bejermeklige Allahu tebarek we taala biziň hemmämize nesip etsin Bu jamiä biziň neslimiz indiki neslimiz oglanlarymyz ertäki gün dogry terbiýet bolmasa kyýamatda biziň ýakamyzy tutjakdyr. O tada Allaha aýtjakdyr eý bar Hudaýa şulara iki barabar azap ber diýip. Şo günden Allah bizi saklasyn oglanlary dogry terbiýet etmegiň towfygyn bersin. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir alham üç gul huwallahu okýaýda. Allahumma salli.